Bismillahirrahmanirrahim. I dag søndag den 19. i første øh, 2020. Vi har med vores miniserie Dajjal. Inna alhamdulillah nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida.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 mange af jer, der siger, at Dajjal er de bare en person. Ja, det er det. Men vi møder ofte mange mennesker, der har valgt at følge at Dajjals spor. Der er også mange, der har ligesom taget til sig at være at Dajjal, hvor de snyder og bedrager og sælger Allahs din. Der er også mange, som samarbejder i, øh, per, per perspektiv for at sælge Allahs din. Lige meget hvem det er det til. De sælger Allahs din, fordi de har optjent, at de vil gerne snyde og bedrage. Og hvem er det, de snyder og bedrager? De snyder sig selv, før de snyder Allah subhanahu wa ta'ala, og før de snyder islam, og før de snyder muslimerne. Der er mange mennesker nu om dagen, der vil hellere og følge at Dajjals fodspor i alt hvad Dajjal foretager sig. Nu begynder muslimerne at være flov over at kalde sig selv muslimer, fordi de er bange for, at de bliver karosseret for at værne øh, ekstremister, eller de er bange for, at folk de vil sætte dem i båse, eller de er bange for, at der er nogen, der siger omkring dem, at de er nogle mennesker, som er ekstreme i deres holdning. Og hvis folk bliver spurgt, beder du? Så er vedkommende ligesom bange for at svare ja eller nej. Holder du Ramadan? Så er vedkommende bange for at sige ja eller nej. Og hermed kan man sige, så er den frygt, der hedder, så har man valgt at være i lejr af Dajjal at Dajjal har behov for at samle folk omkring sig. Blandt andet vantro og blandt andet hygler. Og at være blandt hyglerne, som har solgt Allahs din. I skal vide, der skal ikke særlig meget tid, før man sælger Allahs din. Før man kan samarbejde med alle dem, der vil bekrige islam og muslimerne. Der skal ikke særlig meget tid, før man sætter sig selv i båse, og så siger til alle mennesker, jeg vil hellere være med Dajjal og leve lykkelig i dunya, og så vil være i, i den bås, der hedder muslim, ikke muslim. Men hos Allah, de her typer er vantro, og de værste hykler. Og Allah subhanahu wa ta'ala har sagt om dem, Inna al-munafiqina fi darkil asfali minan nar. Disse hykler, det er i det laveste del af Jahannam. En hver, som sælger sig selv. En hver, som spionerer på muslimerne. En hver, som sælger sig selv til kuffar for at redde sig selv. Der er mange mennesker, der vil hellere udtale sig om muslimer. De reneste er de rene muslimer for at sige til alle mennesker, vi er ikke en del af dem. Men sådan er det. Sådan er det. Der er en fitna, som vil opstå, hvor folk vil tro på det, når de ikke kender til Allahs din. Og det har Muhammad sallallahu alaihi wasallam lært os. Fordi selve jorden og selve dyr kommer til at blive påvirket af Dajjal. Vi har fået berettet af Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, at vores beære profet sagde, Yati ala al-qawm, fayad'uuhum fayu'minuna bihi. At Dajjal kommer og siger til befolkningen, følg mig, jeg er jeres Gud. Fayamuru as-samaa fatumtir, siger til himlen, kom med din vand. Så kommer vandet. Wal arda fatumbit, og beder om jorden om at komme med sit afgrød, så kommer den. فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتَهُمْ Deres dyr, som bevæger sig rundt omkring, de forsvarer, at de forsvinder i jorden og spiser afgrød, men vender tilbage. Atwal ma kana dhurwa. Kommer tilbage, hvor hår har, har ligesom løfter sig og groet ud. Wa asbagha dur'a. Og mælken er mere end hvad det har været. Wa amaddahu khawasir. Og de tykker. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله Og så kommer han og siger til folk, se hvad jeg har gjort ved jeres dyr. Det blev større, det blev tykkere, det blev mere fyldigt. I skal tro på mig, jeg er jeres Gud. Og de siger til ham nej. فينصرف عنهم فيصبحون مملحين Så går han fra dem, så bliver deres afgrød fuldkommen tør og jorden bliver fuldstændig saltet. Det vil sige, der er ikke noget, der kan gro op i den. Og her, سيصير حديث ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كعيسى كعياسب النخل Og så går han forbi et stykke jord, som er fuldstændig tør, og siger til den, kom ud med dine skatter, så kommer skatterne ud af den. Og så følger det ham, Ligesom dadletræerne følger en person med sit afgrød. Når vi kigger i den hadith, så kan man se, at Allah subhanahu wa ta'ala har givet at Dajjal noget at overbevise folk. Men dem, som har ilm på Allah, og det er derfor, vi arbejder med to dele. Dem, som har ilm, og dem, som er opbygget på jahil. Og her, så er en hadith af Muhammad s.a.v., som fortæller os, at der har været en arabi, hvor Dajjal siger til ham, hvis jeg viser dig din far og mor, og får den genoplevet fra døden, vil du bevidne, at din Gud? Så vil han sige ja. Så der kommer to shayatin, som skifter udseende ligesom deres forældre, og siger, at det er din far, og det er din mor. Og så siger disse shayatin til ham, Ja bunayya, ittabi'hu fa innahu rabbak. Og min søn, følg ham, han er din Gud. Det her for at vise, hvordan menneskerne er. Og nu om dagen, der er mange mennesker, der er faldt i de samme dilemma. Det hedder at frygte, og ikke tror, at sejren kommer, <laughs> og tror, at tingene fortsættende vil være ligesom den er. Lad være med at tro sådan. Hvis du har ingen tillid til din rom, så har du et problem i din iman. Hvis du har ingen tillid til din Rab, så har du et misvejlet iman-punkt i dit hjerte. Allah sejrer dem, som følger ham. Og lad være med at være blandt den lejr, hvor shaitan i samarbejde med, at Dajjal vil forføre folk til at falde i hullet. Og dem er der mange af. Der er en fitne, som kommer til at opstå. Og hvilken fitne er det? Hvor han vælger en mand, hvor han vil skære ham i to. Og han vil sige til folket, kig, hvordan jeg kan genopleve ham igen. Og han kommer tilbage og så siger Dajjal til ham, hvem er din Gud? Og så svarer han tilbage ved at sige, min Gud er Allah, og du er fjenden af Allah. Det er dig, der er Dajjal. Hvad er det, der fik den person til at stå fast i det i sin holdning? Hvad er det, der fik den person til at have tillid til sit råd? og står fast i sin holdning, at han har tillid til Allah den almægtige. Allah subhanahu wa ta'ala, der har reddet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah den almægtige, der har reddet Musa alaihi salatu wa sallam. Allah den almægtige, der har opløftet Isa til ham. Allah den almægtige, som har reddet mange af hans anbiya. Hvorfor? Allah den almægtige, der har hjulpet sahaba og være med dem og beskytte dem. Allah den almægtige, der har hjulpet mange ulama og mange almindelige mennesker. Men de kræver at have tillid til Allah og sætte sin tillid til ham. uden at være i tvivl. Ligesom rizq, som du ofte løfter din hænder og siger, Allah, giv os, giv os, hvad der er behov for os. Og Allah giver dig. Og beder dig om at give en lille smule. Så er du nær om at give den lille smule. Så forsvinder det hele. Så går du tilbage og siger, Allah, giv os så skal jeg nok huske det. Allah giver dig. Så glemmer du også igen. Og lige meget hvor meget du vender tilbage til Allah. Allah giver dig og hjælper dig. Og hver gang du spørger ham, han er dig nær. Men du glemmer. Det samme der sker med Dajjal. Og mange Dajjajilah, mange hyggelere. og mange bedrager og mange spioner, som kalder sig selv muslimer, og siger, at vi skal beskytte folket, og glemmer, at de har solgt sig selv til shaitan, før de har solgt sig selv til Rahman. Allahu Akbar. Der kom en beretning, al mughirat ibn Shu'ba radiyallahu anhu wa arda'a, som sagde, ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه فقال لي أي بني وما أي بني وما ينصبك منه إنه لن يضرك Han sagde til ham, åh min søn, han kommer ikke til at skade dig. Og hvorfor tænker du over ham? Så sagde han, إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز Der er nogen, der siger, han bærer af fløder, som har vandet, og bjerge af brød, det betyder mad. قال هو أهون على الله من ذلك Dette er det mindste hos Allah. Folket glemmer at sætte deres tillid til deres Rab. Hvem kommer til at følge Dajjal? Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda sagde, en hadith som er sahih i muslim. Han sagde, يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألف عليهم الطيالصة تفلي Ad-Dajjal 70.000 af Yahud. Yahud fra Asfahan. Hvor er Asfahan hen? Asfahan er Iran. Vi har Asfahan, og vi har Khuzestan, og vi har Kirman, og vi har Tahran, de store byer. Så siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der følger al Dajjal 70.000 af Yahud. Dem, som vil gerne have, at vi og Yahud skal samarbejde. Dem, som ønsker, at muslimerne og Yahud skal være søskende. Og dem, som ønsker, at os og Yahud, vi skal være brødre og søstre. Muhammad siger, der følger Dajjal 70.000 af Yahud fra Asfahan. Og så siger han, alaihim al tayalisa Tayalisa, de har deres kuppe, som de fleste af jer kender, som er hvid og blå. Den der kuppe, det er en indikering af farven af den israelske flag, og plus, de siger, at den der kuppe, det er noget af de reneste, som de har. Asfahan er en persisk by, som ligger midt i Iran, som er væk fra Tahran omkring 340 km øh, retning nord, så det er vigtigt, jeg kan huske det. Og der bor i den omkring 30, altså mellem 25 til 30.000 øh, jahudi. Og Asfahan er rimelig stor i kvadratmeter. Og hermed kan man sige, der kom en anden beretning af Muhammad sallam, som siger, hadith Abu Huraira, La yanzilanna ad-dajjala fi khuz wa kurman fi 70 alfan wujuhum kalmijan al-mutraqa. Dajjal kommer i en by, der hedder Khuz. Khuz, det er Khuzstan. Det er også i Iran. Ikke så langt væk fra Asfahan. Samme retning næsten. Wa Kirman, Kermana er en modsat retning af Asfahan. Der bor også en del jahud. Og så siger han i 70.000 Wujuhuhum kalmijan al-mutraqa Deres ansigt er ligesom en mijan al-mutraqa Deres hoved er små Deres ansigter er lyse, runde Men alligevel ligesom om Deres ansigt er lige Lige hvor man kan sige, at deres kinder er mere fremme, og man kan se dem. Og deres øjne og deres næse, man skal sige, de ligner nærmest, øh, hvad skal man kalde det? Øh, jeg har svært ved at, ligesom at sige, men de, er mere, de ligner mere, hvis du tænker på samme stil som grønlænder og lignende, samme ansigtsform. Og Muhammad sammenligner den med al-mujr. Al-mujr, det er tirs. Tirs, det betyder skjold, som man bruger i gamle dage. Hvis man havde en svær, så har man en tirs. Tirs, det er den der skjold, man sætter om hånden for at beskytte sig fra slagene. Vikingerne brugte tirs, og den var lavet af træ. Og muslimerne lærte at, ligesom at videreudvikle, så det bliver lavet af metal. Men den var tung til sidst. طيب hvorfor skulle Yahud følge Dajjal? Hvorfor skulle Yahud følge Dajjal? Hvad er der med Dajjal og Yahud? Yahud siger i deres Torah og deres Talmud af deres ledere, altså rabbiner, at de venter, at der skulle komme al-Masih al-Muntadar. Al-Masih al-Muntadar. Al-Masih al-Muntadar, som de vælger, siger, at den kommer af slægt af Dawud, alaihi salatu wassalam, som vil stifte deres stat, som hedder Dawlatu Yahud, staten af jødom. Og i deres bog blev kaldt Al-Messiah, Al-Messiah. Og i deres dukus, i deres hvad skal vi kalde det, kaldelse, altså i deres salat, ibadah, tilbydelse, hvor de siger, Åh Gud, lad al-Messiah komme ud. Og ofte er det sådan, at de har en eid, der hedder al Fusah. Og det er ligesom påske, hvor Yahud laver dua i det specifikke tidspunkt til Gud om at, at befri eller lade al-Messiah komme ud. I selve Talmud, Talmud er noget af de største bøger, hvor rabbinerne fra efter Musa og fremadrettet har skrevet i den. Og det er en bog, som er ulæselig. Der siger den klart og tydeligt, og det er det, jeg skal læse præcis, hvad der står. لما يأتي المسيح تطرح الأرض فطيرا Når Messiah, Messiah kommer frem, så vil jorden komme af med fatira. Fatira, det betyder en form for øh, pandekager lukket med noget indhold. وملابس من صوف og tøj som er lavet af uld. وقمحا حبه بقدر كلاو الثيران og så kommer den ud med qamh. Qamh, øh, hvad hedder qamh på dansk? Åh, oh, wallah, jeg har glemt. Qamh, wallah, jeg har glemt, hvad den hedder på dansk. Men øh, for at lave mild og lignende, så siger den, den er på størrelse med kalawi thiran. Den er ligesom rimelig, ligesom kugler. وفي ذلك الزمان ترجع السلطة لليهود og på det tidspunkt så vil magthævning være til Yahud. وكل الأمم تخدم ذلك المسيح og alle nationer kommer til at hjælpe den Messiah. وتخضع له og underkaste sig. وفي ذلك الوقت يكون لكل يهودي ألفان وثلاثمائة عبد يخدمونهم og der vil være for enhver jahud alfan 2000 og 800 slaver af de øvrige verden, som er slaver for dem. و310 أكوان تحت سلطته Der vil være 310 som vil være under hans magthævning. ولكن لا يأتي المسيح Messiah vil ikke komme frem إلا بعد انقضاء حكم الأشرار kun når alt på jorden bliver til, at som de kalder det, renhed. ويتحقق من منتظر الأمة اليهودية بمجيء Israel. Altså siger de, så vil hele nationen, den jødiske nation, vil være i vente for, at Israel, Israel her, det er Daud, som de kalder. وتكون تلك الأمة هي المتسلطة og Yahud kommer til at være dem, som bestemmer og afgør على باقي الأمم عند مجيئه overfor alt. Her kan man se, at Yahud vil være i top, og det er dem, der bestemmer og afgør, og det er dem, der tager fat, og det er dem, som står i spidsen for alle, og det er dem, der kommer til at være den afgørende. Men Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger til os, al-hadith al-sahih, som er både i Bukhari og Muslim, som er berettet af Anas, أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله ليس من بلد إلا سيطأه الدجال آله يوى كما الدجال شاب بو إلا مكة والمدينة بناء مكة ومدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليها ملائكة حافين تحرسها وآله أرجع المدينة ومكة تستطيع الملك som beskytter فينزل بالصبغة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. Han kommer til en by, der hedder Sabra, udenfor, så kommer Medina til at ryste tre gange. يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. Så kommer der ud af Medina og Mekka, alle kuffar og alle munafiqin. Det er vigtigt, det er vigtigt for os, og definere os selv, om vi vil gerne være blandt dem, som er sammen med Al-Mahdi og sammen med Isa, eller være sammen med al dajjal Og det er noget, man bestemmer selv. Der er nogle mennesker nu om dagen, der har gjort enige med sig selv, at de vil gerne være sammen med Dajjal, Fordi de synes, når de er sammen med Dajjal, så vil deres liv være lettere. Og det er noget, de tror. Og det er det ikke. Der er en anden beretning. عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل Der kom en beretning af Abi Umama, sahabi, at Muhammad صلى الله عليه وسلم sagde en lang hadith. وإن من الفتنة أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك محمد han siger, at فتنة vil være en fitner for alle Hvis jeg sender dine far og mor, vil du følge mig og vil bevidne, at jeg er din Gud? For فَيُمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانًا مِنْ سُورَةِ أَبِيهِ umme. Og så vil han sige til ham, Åh min søn, følg et dajjal, og så vil de gøre det. Og hermed kan man sige, når Muhammad s.a.v. fortæller os, at et dajjal kommer ud i et sted, der hedder Khurasan, hvor deres ansigt kommer til at være al-mijan al-mutraqa. Deres ansigt kommer til at være ligesom grønlænder, marul, tatar, alt det der. Og her der har du ligesom dannet et, et, et, et, et billede af, hvordan Dajjal kommer til at være, og hvem der følger ham. Og her siger han, Janzilu Dajjal fi hadihi sibra bimar qanah, fayakunu akthar min yakhruj ilayhi nisa. At Dajjal kommer et sted, der hedder Sibra, og så vil han følge, og så kommer kvinder til at følge ham. حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وبنت وأبنته وأخته وعمته hvor mændene kommer tilbage til deres nærmeste familie og linker dem, så de ikke følger Dajjal. فَيُوَثِّقَانِهِمْ ribatan مَخَافَةً an تَخْرُجَ ilayhi. Og hermed, at Muhammad har ikke efterladt noget, han har ikke fortalt os om et Dajjal. Men hvordan kan det være, at menneskerne følger Dajjal til dags dato? På grund af, de har solgt deres sjæl til shaitan. Han kommer på jorden til at være 40 dage. Og på de her 40 dage, så kommer dagene til at være således. En dag ligesom en måned. Og nogle af dagene kommer ligesom en uge. Og nogle af dagene kommer til at være normal. Og så spørger sahaba, hvordan skal vi bede? Så sagde han, I skal vægte. I skal vægte på det tidspunkt. Muhammad har advaret om, når man hører Dajjal, at stikke af fra den, eller holde sig væk fra den. Så siger han sallallahu alaihi wasallam, Man sami'a bid Dajjal, falyan'a anhu. Ham der hører om Dajjal, så skal han holde sig væk fra den. For wallahi inna rajula la ya'tihi, wa huwa yahsib annahu mu'min. Der kommer en mand og tror, at han dannede iman. Mimma yub'ith bihi min ash-shubuhat. Og vil selve forlystelser falde ned, så vil han følge ham og være en del af ham. Og så siger Muhammad s.a.v. La yafirranna nasa min ad-dajjal fil jibal. Mennesker kommer til at stikke af fra Dajjal op til bjergene for at beskytte sig selv. Og alle mennesker vil gerne have, at al-Mahdi kommer ned. Så al-Mahdi vil opstå og vil forsvare muslimerne og være deres ledere. Og Isa kommer ned og vil forsvare muslimerne og stable den islamiske stat, som enhver muslims drøm er. Dem, som frygter Allah. Muhammad siger, فَمَنِ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِذْ بِاللَّهِ Ham, som blev ramt af Nar Dajjal, ham, som blev ramt af ilden af Dajjal, og ilden af Dajjal er mange ting. Alle de prøvelser, som menneskerne blev sat i nu om dagen. Alle de prøvelser, som vi menneskerne falder i. Alle de ting, som shaitan stjæler fra os, er noget, som vi burde arbejde efter. så skal vi spørge Allah om beskyttelse. Allah subhanahu wa ta'ala er ikke et øjet, hvor vi har lært det af Muhammad sallam, som han sagde om et dajjal, at et dajjal er et øjet. Men han har lært os, dem som kender til 10 ayat af surat al-Kahf, عصم من فتنة الدجال så har han beskyttet sig selv fra Dajjal. Og folk, der læser og reciterer Surat al-Kahf, burde de lære de første 10 hjert. For at ved, at de kan være en beskyttelse fra Dajjal. Og det er det. Muhammad s.a.v. har lært os alt. Hvad betyder det at lære Al-Quran? <laughs> Quran er ikke kun shifa. Quran er ikke kun beskyttelse. Koran er en livsstil. Koran er en livsstil, som du skal leve under, og underkaster den. Koran er respekt. Koran er en lov. Koran er Allahs kaldelse. Koran er Allahs ord.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 من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Beskyttelse som Allah har sat over dem, som bor i den hule. Og alle disse mennesker har offret sig selv for at komme af med deres din. Altså komme af for Allahs beskyttelse. Allah har sat den og har forført dem til den hule og lukket dem af, hvor de blev gemt i flere århundreder, og så kom de ud igen. Og så døde de efter, for at vise den mirakel, som Allah har tilretlagt. Læs. Læs, hvordan Allah har beskyttet dem. Læs, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har været med dem, og har sørget for dem. Hvor din iman? Hvilke at han er skaber, beskytteren, og det er ham, du skal rette henvendelse til, og ingen andre. Og Muhammad siger, ham der møder Dajjal, så skal han læse disse ayat af Fawatih surat al-Kahf. Læs den og reciter den, så vil han ikke gerne skade på nogen. Der kommer også ved at sige, at læse hele surat al-Kahf, لقى من أن بغتن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل همدا ليس سورة الكهف ليس همدا نبل نوصل سبل الدجال سبل هنيك مو الدجال وسبل الدجال إكس كذا تنون der starter deres rejse for at bo i Medina og Mekka for at beskytte sig selv fra Dajjal. Men der er også en anden måde at gøre det på. Og lav dua i din salat i din sidste tashahud. Ved at sige, efter du har læst tahiyat og salat al-Ibrahimiyya, og hos al-Hanabila, der siger det, de wajib. Fordi Muhammad han sagde det, og han har ikke stoppet med det, inden han døde. Så skal du sige, اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب الخبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال او الله يا søger tilflugt og beskyttelse fra ilden, Fra den fitna, der opstår, når man lever når man dør. Alle fitner og shahwat, som menneskerne falder i. Hvor sabr kan forsvinde. Tålmodighed kan forsvinde hos mennesker. Og alle menneskerne bliver testet. Og den sidste, fitna til Masih al-Dajjal. Spørg din Rab, underkast sig Det som Allah beder dig om. Vi skal også huske, hvornår dukker Dajjal op. Når folk bliver ikke mindet om det. Når ulema ikke nævner ham i manbar. Når folk har mistet ilm i shari. Når folk ikke gider at studere Allahs din. Allahs din har ikke noget betydning for dem. Og hermed kan man sige, at Allah vil beskytte alle, som frygter Allah, som ønsker at være i nærheden af Allah, og være blandt Allahs herre. Muhammad s.a.v. siger, يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباغ Muhammed s.a.v. siger, at Dajjal, Allah har gjort for ham haram at komme ind i Medina. Men han kommer til et sted, som er tør, som er tæt ved Medina. فَيَخْرُجْ إِلَيْهِ يَوْمَئِذْ رَجُلْ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ Der kommer nogen ud til ham, som er de bedste folk. فَيَقُلْ أَشْهَدْ أَنَّكَ الدَّجَّالِ الذي حدثنا رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم حديثa. Jeg bevidner, at du er Dajjal, som Muhammad har fortæller. فيقول الدجال للناس الذي معه så siger den Dajjal til menneskene, som er sammen med den mand. أرأيتم إن قتلت هذا وأحييته هل تشكون في الأمر؟ Hvis jeg dræber den person, og jeg får ham til liv, Vil I være i tvivl, hvis jeg gør det? For jeg فَيَقُولُونَ la. Du siger nej. For jeg فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِهِ Han får ham til at dø, og han får ham til liv. For jeg فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ Han slår ham med svær. For jeg فَيَقْطَعَهُ جُزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ Han deler ham i to Og så siger han til ham, kom. Og så griner han. Så siger din unge mand med ilm, Wallahi, ma kuntu fika qat, ashaddu basiratan min al-an. Jeg er ikke mere i fastholdelse, at du er Dajjal, som jeg er nu. Og her er det noget med, at den person har ilm på, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har sagt. at ilm har været en redning for ham. Der er en anden riwaya, som siger, at يخرج الدجال فيتوجه قبله at الدجال går imod den person som har iman på Allah فيقولون له أين تعمد hvor skal du hen فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج jeg går for at møde Dajjal فيقولون له أو ما تؤمن بربنا تخرج في voir school tu الدجال فيقول ما بربنا خفاء الله er ikke skjult at jeg ikke ved hvem فيقولون اقتلوه de siger I skal dræbe ham der fordi han går imod فيقول بعضهم لبعض أليس نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه Har jeres Gud, Dajjal, ikke sagt til jer, lad være med at dræbe, uden han gør det? فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنْ يَقُولُ Så kommer det, og så møder han et Dajjal, ham den trofaste person. أيها الناس هذا المسيح الدجال الذي ذكره رسول الله Åh mennesker, det er den falske messias, som Muhammad sallallahu har nævnt. فيأمر به الدجال فيشبح الدجال بيهنس ديسيبلا وليسايا أم أتسلهم إن فون فو آه، فاسكالس من بين عام وصيها خذوه وشجوه سيدهم أب وصيبا الدجال أو ما تؤمن بي تقول فيقول أنت المسيح الكذاب تو المسيح من اللاينة فيؤمر به فينشر بالمناشير من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين هم bliver skåret fra opstarten af hans hoved, ned til mandbenene, ثم يقول له قم og så siger Dajjal kom op فيستوي قائما han rejser sig op som om intet var sket فيقول له أي الدجال أتؤمن بي så siger Dajjal til ham tror du ikke på mig فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة jeg tror kun én ting på dig og så siger han أيها الناس Innahu la yaf'al ba'di bi ahadum minan nas. Han kan ikke danne en skade på nogle mennesker efter mig. Det har han lært af Muhammed. Så ville han tage ham igen og dræbe ham. Hvor Allah forhindrer ham, til han kunne skære i ham. Og sætter noget missing op i hans hals, så han kunne ikke skære. Og her, der forsvinder den magt, Dajjal kan have. Og Allah beskytter dem, han vil beskytte. Og sørg for, at han ikke kan danne skade på nogen som helst herefter. Så inshallah, vi skal snakke næste gang, hvad der sker med Isa, når han blev sendt, og med hensyn til Dajjal. Og der kommer vi til at tale om, hvordan Dajjal forsvinder, og hvordan kommer Isa til at bekrige Dajjal, og hvordan kommer folket til at være og når vi er færdige med den serie, så vil vi snakke om både Al-Mahdi og Isa. Så vi laver små serier for at ligesom komme ind. Øh, det er det, hvad jeg har tænkt mig at tale om i dag. Det er en hård omgang, jeg ved det. Men vi tager det, inshallah. Barakallahu fikum, om al-khair. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål,